بسم الله الرحمن الرحيم ومنها النية والكلام في النية في موضعين أحدهما في بيان أنها شرط جواز التيمم والثاني في بيان كيفيتها أما الأول فالنية شرط جواز التيمم في قول أصحابنا الثلاثة Hop, biz tayammum bobidamiz tayammum bo'lishligi uchun birinchi nima shart suv topilmasa degan shartni o'qib o'rgandik. Ana o'sha tayammum qilish durust bo'lishi uchun shartlardan yana biri tayammumimiz durust bo'lishi uchun niyat shart ekan. Niyat qilish kerak tayammum qilishda. Ya'ni tahorat olganda tahoratni niyat qilmay e, yuvilsa ham bet qo'lni, oyog'ini, boshni mas qilinsa, niyat tahorat bo'lmasa ham tahorat bo'laveradi. Ammo tayammum uchun niyat bo'lmasa tayammum bo'lmaydi. Niyat demak shartlardan. Ikki o'rinda bu niyat haqida gap borar ekan, bittasi tayammumni joizligini sharti niyat ekanligi to'g'risida bo'lsa, ikkinchisi u niyat qanday holatdagi niyat bo'ladi? Qanday niyat qilinadi? Mana bu savolimizga ham javob bor ekan. Demek bizi üçte sohibimiz, imomlarimiz, mazhabimiz rahbarlari, İmam Abu Hanifa, İmam Abu Yusuf, İmom Muhammad rahimahulloh ni so'zlari bo'yicha tayammum joizligi uchun niyat shart ekan. Agar niyat bo'lmasa tayammum bo'lmas ekan. Shu mazhabimiz ulamolaridan Zufar va qola Zufar laysat bi shartin. Zufar shart emas niyat. tahoratda shart bo'lmagani kabi deb dalil aytadilarki وجه قوله إن التيمم خلف والخلف لا يخالف الأصل في الشروط ثم الوضوء يصح بدون النية كذا التيمم ولنا أن التيمم ليس بطهارة حقيقية وإنما جعل طهارة عند الحاجة والحاجة إنما تعرف بالنية بخلاف الوضوء لأنه طهارة حقيقية فلا يشترط له الحاجة ليصير طهارة فلا يشترط له النية ولأن ما أخذ الاسم دليل كونها شرطا لما ذكرنا أنه ينبي عن القصد والنية هي القصد فلا يتحقق بدونها فأما الوضوء فإنه مأخذ من الوضاءة وإنها تحصل بدون النية Demak, Imom Zufar bo'lsa, tayammum qilish uchun niyat qilish shart emas deyaptilar. Dalil qatori shunday demoqchilar, tayammum tahoratni o'rin bosari. O'rin bosar shartlar bo'yicha aslga teskari kelmaydi. Masalan, tahoratda niyat shart emasmi? Uni o'rin bosari bo'lgan tayammumda ham niyat shart emas. E, deb aytadilar. Biz niyat shart tayammumda dedik. Ya'ni 3 ta imomimiz. Dalillarimiz shu ekanki, tayammum haqiqiy tahorat emas. Balki muhtoj bo'lgan vaqtida tahorat deyildi buni. muhtoj bo'lganda uni sabablari suv yo'q bo'lsa, kasal bo'lsa degan muhtojlik holida shu tayammum tahorat o'rniga o'tib turibdi-da. Ana shu sizning muhtojligingiz tayammum qilishga bo'lgan hojat niyat bilan bilinadi. Bo'lmasa qo'lni silab qo'ysanglar, usul qilingan yo tahorat qilingan bo'lib qolavermaydi. Xuddi shu ish niyat bilan o'sha g'usl yo tahorat o'rniga o'tadi muhtoj bo'lganda. Tahoratda unaqa emas. Chunki tahorat haqiqiy tahoratdir. Haqiqiy tozalikdir. Ya'ni yuvganingizdan keyin qo'lingiz ham, yuzingiz ham toza mı tabiiy. Niyat qilasizmi, yo'qmi? U suv ishlatyapsiz. demak tahorat buluş uchun e, bir hojat yo'q. Ya'ni niyat yo'q. Tahoratingiz yuvganingizdan keyin nima niyatda bo'lsa ham o'sha kir joyingiz toza bo'ladi. E, suv tegadi. Demak nima niyatda bo'lsa ham niyat qilmagan bo'lsangiz ham, tahorat qilyapman deb o'ylamagan bo'lsangiz ham, toza bo'lib qolaverasiz, demak tahoratli bo'lib qolaverasiz. Ammo tayammumda hech qanaqa suv ishlatmasdan turib tozaga aylanyapsiz nima bilan? Niyatingiz bilan. Bundan tashqari tayammum degan ismni olinishligi o'zi e, shartli shart ekanligiga dalildir. Tayammum degan ismni olishi niyat shart ekanligiga dalildir. buni biz aytdik tayammum degani bir narsani qasd qilish bir toza tuproqni qasd qilyapsiz niyat degani ham qasd qilishda bir narsani maqsad qilsiz, niyat qildim deysizda demak e, bu qasd qilish ma'nosidagi tayammum niyatsiz ro'yobga chiqmaydi amalga oshmaydi endi tahoratga kelsak tahorat arabchada vudu degan so'z bu vadoatdan olingan ya'ni tozalikdan toza bo'lishlik u niyatsiz ham toza bo'linaveradi. Bir narsani yuvsangiz, kir narsani toza bo'lib qolaveradi. Uni qanaqa niyatda yuvsangiz ham toza suv bilan yuvdingizmi? Toza. Qo'lingizni toza suv bilan yuvdingizmi? Toza bo'ladi. Yuzingiz toza bo'ladi. Niyat nima bo'lsa ham. Ammo tayammumda o'sha niyat qilishligimiz kerak. Endi o'sha qanday niyat qilinadi? Mana savolimiz. Shunga javob qiladilar. Va amma kayfiyatun niyati kayfiyatun niyati tayammum فقد ذكر القدوري أن الصحيح من المذهب أنه إذا نوى الطهارة أو نوى استباحة الصلاة أجزاه وذكر الجصاص أنه لا يجب في التيمم نية التطهير وإنما يجب نية التمييز وهو أن ينوي الحدث أو الجنابة لأن التيمم لهما يقع على صفة واحدة فلا بد من التمييز بالنية كما في صلاة الفرض أنه لا بد فيها من نية الفرض لأن الفرض والنفل يتعديان على هيئة واحدة والصحيح أن ذلك ليس بشرط فإن ابن سماعة روى عن محمد أن الجنب إذا تيمم يريد به الوضوء أجزأه عن الجنابة وهذا لما بينا أن افتقار التيمم إلى النية ليصير طهارة إذ هو ليس بتطهير حقيقي حقيقة وإنما جعل تطهيرا شرعا للحاجة والحاجة تعرف بالنية والنية ونية الطهارة تكفي دلالة على الحاجة وكذا نية الصلاة لأنه لا جواز للصلاة بدون الطهارة فكانت دليلا على الحاجة فلا حاجة إلى نية التمييز أنه للحدث أو للجنابة endi tayammumga niyat qilishlikni kayfiyati qanday holatda niyat qilamiz bu to'g'rida Quduriy aytadilarki mazhabimizdan e, mana shu Imom Azam, Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhabidan olingan to'g'ri bir so'z niyat to'g'risidagi so'z shu ekanki, tahoratni niyat qilsa, niyat, ya'ni niyat ichingizdagi gap. Ichingizda tayammum qilar ekansiz, ko'nglingizda tahoratsizsiz, tahorat kerak, suv yo'q yo boshqa uzrlaringiz bor. Demak, tahorat niyatini o'ylab turib shu ishni qilsangiz yoki namoz menga muboh bo'lsin, betahorat o'qiy olmayman, namoziga ruxsat bo'lsin, ruxsat bo'lishi uchun degan o'y o'tsa, mana shu o'zi niyatga yetadi. Niyat shu. U boshqa tilda bir gap aytishlik yo boshqa harakat yo'q bu yerda, faqat niyat shu bo'ladi. Jassos degan olim aytadilar-ki, tayammumda u tahorat qilish degan niyat vojib emas. Balki ajratishlik kerak. Ya'ni e, o'sha tayammum boshlad ekansiz, tahoratsiz bo'lsangiz bu tahorat uchun betahoratligim sababli deb yo junub bo'lsangiz junubligim sababli deb ikkovini o'rtasini ajratishlik kifoya qiladi. Chunki e, tahorat uchun ham junub bo'lib g'usl qilish uchun ham agar suv bo'lmasa tayammum qilar ekansiz, tayammum bir xil. Tahoratda tahorat boshqacha, usul boshqacha bo'lardi. Tayammumda tahoratsizlikdan ham, junublikdan ham bir xil tayammum qilasiz. Demak, niyat bilan siz o'sha qaysinisiga tayammum qilayotganingizni o'ylang. Men tahorat uchun tayammum qilyapman yoki usul uchun tayammum qilyapman deng. Bu xuddi farz namozdagi kabidir. Ya'ni farz namozni o'qishda shu namozni farz deb niyat qilishlik lozim. Chunki farz namoz ham, nafil namoz ham bir xil holatda, bir xil suratda o'qiladi. E, bu namozni farz deb qo'ymasangiz, nafilga o'tib qoladi deydilar. Demak, o'shanga o'xshagan bu tayammum tahorat kelsangiz, tahoratga o'tadi, g'usulga desangiz, g'usulga o'tadi. Ikkovidan birini ajratishingiz kerak niyatda deb aytadi bu jassos degan olim. Bu kishining gaplari, lekin to'g'ri gap unday emas. Ya'ni una tahorat uchun, tayam bu usul uchun deyish shart emas, ajratish shart emas. Ibn Sama Muhammaddan rivoyat qiladilarki, junub odam tayammum qilish kerak bo'lib qoldi. Nima sababi bo'lsa, tayammum qilar ekan, tahoratni niyat qilib tayammum qildi. O'zi junub edi. Shu junublikdan o'radi tayammumga. junublikdan deb tayammum qilmading deyilmaydi, balki o'taveradi junublikdan shu. Tahorat niyat bilan tayammum qilsa ham. Bunga sabab biz bayon qilib o'tdik deydilar. Tayammumni niyatga muhtojligi nima uchun niyatga muhtoj? Toki tayammum bizga tahorat bo'lsin. Tahorat o'rniga o'tsin deb niyat qilinadi. Chunki tayammum o'zi haqiqiy tahorat emas. Buni aytdik-ku, bu o'rin bosar. haqiqiy muhtoj bo'lgan holatdagi tahorat bu, haqiqiy tahorat emas. E, muhtoj vaqtida shariatimiz shuni tahorat deb bizga belgilab berdi. Ya'ni suv topa olmay qolsanglar yo kasal bo'lsanglar, suv ishlatishinglar mumkin bo'lmasa, mayli unda e, shu tayammum qilinglar, shunda sizlar tahoratli bo'lasizlar deb muhtoj bo'lganda shariat bizga e, shu tayammumni tahorat deb belgilab berdi. Endi bizning muhtojligimiz Qachon bilinadi desa, niyat bilan bilinadi. Niyat qilganimizda biz o'sha tayammum qilaman deb o'ylar ekanmiz, mana shunda biz o'sha tayammumga muhtojligimiz chiqadi. To'g'ridan to'g'ri yuzimizni silab qo'yish bilan ish bitmas ekanda. Tahorat niyati kifoya qiladi, muhtojlikka dalolat to'g'risida. Niyat qildingizmi tahoratni? Demak, siz muhtoj ekansiz. E, shunga o'xshagan namoz o'qiyman degan niyat bilan tayammum qilsangiz, demak muhtoj ekansiz tayammumga. Chunki tahoratsiz namoz bo'lmaydi, demak namoz o'qiyman deganingiz tahorat uchun qilyapman tayammum deganingiz bo'ladi. E, demak siz muhtojligingizga dalil bo'ladi bu niyat. U niyatingizda endi ajratishlik bu tayammumim tahorat uchun, bu tayammumim g'usl uchun deyishlik shart emas. Tahorat uchun desangiz, shu g'uslga ham, tayammumga ham mana shu niyat o'tadi. ولو تيمم ونوى مطلق الطهارة أو نوى استباحة الصلاة فله أن يفعل كل ما لا يجوز بدون الطهارة كصلاة الجنازة آه، وسجدة التلاوة ومس المصحف ونحوها لأنه لما أبيح له أداء الصلاة فلأن يباح له ما هو دونها أو ما هو جزء من أجزائها أو لا وكذا لو تيمم لصلاة الجنازة أو لسجدة التلاوة أو لقراءة القرآن بأن كان جنبا جاز له أن يصلي به سائر الصلوات لأن كل واحد من ذلك عبادة مقصودة بنفسها وهو من جنس أجزاء الصلاة فكان نيتها عند التيمم كنية الصلاة فأما إذا تيمم لدخول المسجد أو لمس المصحف لا يجوز له أن يصلي به لأن دخول المسجد ومس المصحف ليس بعبادة مقصودة بنفسه وهو ولا هو من جنس أجزاء الصلاة فيقع طهورا لما أوقعه له لا غير yana tayammumga niyat qilish shart ekan muhim bir نكتانا nozik bir joyini bizga tushuntirib o'tyaptilar, Musannif rahmatullohi alayh. Aytadilar-ki, bir odam tayammum qildim, niyatida tahorat uchun deb tayammum qilgan bo'lsa, yo tayammum qilganda namoz o'qiyman deb tayammum qilgan bo'lsa, namoz menga durust bo'lsin deb Mana shu niyati bilan tahoratsiz mumkin bo'lmaydigan hamma ishni qilsa bo'laveradi. Tahorat bilan qilish kerak bo'lgan hamma ishni qilsa bo'laveradi. Demak, masalan, janoza namozi ham o'qisa bo'laveradi. Sajda tilovat ham qilsa bo'laveradi. Qur'onni Karimni mushafni ushlashi mumkin. Shunga o'xshagan tahorat bilan qilish kerak bo'lgan ishni o'zi namoz uchun deb tahorat tayammum qildi. Shu namoz uchun degan tayammumi bilan u Qur'on ushlashi mumkin. yoki janoza namozini o'qishi mumkin. U namozda 5 vaqt namozda aytib niyat qiluvdi, lekin janoza namoziga to'g'ri kelsa shu tayammum bilan o'qiradi janoza uchun tayammum qilmadiyu deyilmaydi chunki namoz o'qishlik unga mumkin bo'lgandan keyin shu tayammum sababli namozdan ko'ra pastroq bo'lgan narsa albatta mumkin bo'ladi yo namozni bir juzi bo'lgan narsa albatta mumkin bo'ladi masalan aytaylik janoza namozi uchun yana shunga o'xshagan misol aytayaptilar. Janoza namoziga tayammum qildingiz. yoki sajda tilovat niyatida tayammum qildingiz. Yo Qur'on o'qishlik uchun junub bo'lsangiz, Qur'on o'qish mumkin emas edi. Qur'on o'qimoqchi bo'ldingiz, tayammum qildingiz va Qur'on o'qishingiz mumkin bo'lib qoldi. Mana shunday tayammumlarda joiz bo'ladi o'sha inson uchun hamma namozda o'rishlik. o'zi janoza namozi uchun deb niyat qildi, lekin boshqa namozda ham o'qsa bo'ladi. Yo Qur'on o'shayman deb tayammum qildi. Shu tayammum bilan namoz o'qsa ham bo'laveradi. Chunki bulardan hammasi o'zicha buyurilgan ibodatdir. Ya'ni namoz qanday buyurilsa, Qur'on o'qish ham shunday buyurilgan ibodat. Yo sajda tilovat qilish ham shunday ibodat. Shuning uchun biri uchun niyat qilsangiz, boshqasini o'qisangiz bo'laveradi shu bilan. Bu yerda gap kechagi o'tgan darsimizdagi bir narsa bilan aralashib ketmasin. Ya'ni e, bir odam sog' bo'lsa ham, suv ishlatish mumkin bo'lsa ham janozaga kelib qolsa, agar tahorat qilsa janoza o'tib qoladigan bo'lsa, tayammum bilan janoza o'qishi mumkin der ekan. Demak, o'sha janozaga niyatingiz, tayammumingiz bilan berigi boshqa namozda o'qsa bo'ladi degan gap chiqmaydi u yerda. U faqat janoza uchun. Lekin shunday joyki, sizda suv yo'q, e, tahorat qilish uchun. Shuning uchun niyatingizda janoza namozi uchun deb tayammum qilsangiz ham baribir tahorat qilgani suv bo'lmagandan keyin o'sha tayammumingiz bilan boshqa namozlarni ham o'qisa bo'ladi. Ammo suvlar bo'ladigan bo'lsa-yu, faqat vaqt torligi sababidan janoza uchun tayammum qilgan bo'lsangiz, demak, tabiiy siz boshqa namozni bu tayammumingiz bilan o'qiy olmaysiz yoki janoza uchun degan tayammumingiz bilan Qur'on ushlashingiz mumkin emas. Yo sajdaga tilovat qilishingiz mumkin emas. Faqat bu janoza namozi uchun tayammum qildingiz siz. Boshqasini tahorat olib keyin qilasiz. Bu gap bu yerda janoza namozi uchun niyat qilib tayammum qilsangiz, boshqa namoz o'qishingiz mumkin yoki e, sajda tilovat qilsangiz mumkin der ekan. Bu gap umuman suv yo'q yerda e, bir e, janozadan tashqari ham bemalol vaqtingiz bo'lsa ham suv topa olmaydigan bo'lsangiz yoki suv bor-ku, tahorat qila olmaydigan kasal bo'lsa badanda suv tegmasligi kerak bo'lsa, demak bu janoza degan niyat bilan tayammum qilsangiz ham boshqa namozlar ham shu tayammum bilan ado qilinaveradi. Chunki bularning har biri o'zi holida ibodatdir. Va bular namozning juzlaridan bir jinsdir. Ya'ni masalan Qur'on qiroati namozda bor bu. E, sajda tilovat namozda ham oyat sajda o'qilsa sajda qilinadi. O'zi namozning jinslaridan bu. Demak, e, ana shu narsani sajda tilovat qilaman deb yo janoza o'qiyman deb niyat qilib tayammum qilishligingiz xuddi namoz o'qiyman deb niyat qilib tayammum qilishingiz kabidir, ya'ni bir niyat bilan boshqalarini ham ado qilsangiz bo'laveradi. Ammo mana nozik joyi. Tayammum qilgan inson e, masjidga masalan junub odam kirib bo'lmasdi edi. Masjidning ichida suv bor, olib chiqishlik uchun kirishingiz kerak. Nima qilasiz? Tayammum qilib kirasiz. Kechagi darsimizda o'tdi bu. ana siz demak masjidga kiraman deb niyat qilib tayammum qilgan bo'lsangiz yoki Qur'onni ushlab bir yerga olib qo'ymoqchisiz, shuni olib qo'ygan junubsiz. E, suv yo'q. Shuni olib qo'yishlik uchun tayammum qilib ushlab shu niyat bilan tayammum qilgan bo'lsangiz, bu holatda bu tayammumingiz bilan namoz o'qishingiz mumkin emas. Bu demak namozdan ko'ra pastroq narsani niyat qildingiz. Bu niyatingiz bilan bo'lgan tayammum yuqori bo'lgan namozga o'tmaydi. Ammo namoz uchun tayammum qilsangiz, u bilan Qur'on ushlashingiz mumkin, u bilan masjidga kirishingiz mumkin. Buni aytdi ku Ammo masjidga kiray deb tayammum qilsangiz, bu tayammumingiz bilan e, namoz o'qishingiz mumkin emas. Bu muhim bir nuqta ekan. Nimaga? Chunki masjidga kirishlik, Qur'on kitobini ushlashlik o'zicha qas qilingan ibodat emas, o'zicha buyurilgan emas. Ya'ni shu masjidga kirishingiz o'zining ibodatligi yo'q. Masjidga namoz o'qiyman deb kirasiz, shunda ibodat bo'ladi. Masjidga kirib namoz o'qishingiz ibodat bo'ladi. Yo Qur'onni ushlab yurishingiz ibodat emas, Qur'onni o'qishingiz ibodat. Ular o'zi ibodat emas-da. Ibodatni oldidagi bir yo'l ekanda ular. Buning uchun niyat qilsiz, u ibodat qila olmaysiz. Namoz o'qiy Bu Qur'on ushlayman degan niyat bilan tayammum qilar ekansiz, bu bilan namoz o'qishingiz mumkin emas. Chunki Qur'on ushlash masjidga kirishlik o'zicha ibodat ham emas va namoz jinslaridan emas. E, demak, bu tayammum sizga tahorat bo'ladi. Nima uchun tayammum qilsangiz, faqat o'shanga tahorat hisoblanadi. Qur'on ushlash uchun sizga tahoratlisiz, Qur'on ushlaysiz. Masjidga kirish uchun tahoratlisiz, kirolmaysiz, ammo shu tayammum bilan undan kattaroq ishni Qur'on o'qish yo namoz o'qishni qila olmaysiz. Mana bu demak tayammumni shartlaridan biri. Nima ekan? Niyat shart ekan. Va min hal islam fa innahu shartu wuqu'ihi sahihan inda ammatil ulama. حتى لا يصح تيمم الكافر وإن أراد به الإسلام وروي عن أبي يوسف إذا تيمم ينوي الإسلام جاز حتى لو أسلم لا يجوز له أن يصلي بذلك التيمم عند العامة وعلى رواية أبي يوسف يجوز ووجه روايته أن الكافر من أهل نية الإسلام والإسلام رأس العبادة فيصح تيممه له بخلاف ما إذا تيمم للصلاة لأنه ليس من أهل الصلاة فكان تيممه للصلاة سفها فلا يعتبر ولنا أن التيمم ليس بطهور حقيقة ليس بطهور حقيقة وإنما جعل طهورا للحاجة إلى فعل لا صحة له بدون الطهارة والإسلام يصح بدون الطهارة فلا حاجة إلى أن يجعل طهورا في حقه بخلاف الوضوء لأنه يصح من الكافر عندنا لأنه الطهور حقيقة فلا تشترط له الحاجة ليصير طهورا ولهذا لو تيمم مسلم بنية الصوم لم يصح وإن كان الصوم عبادة فكذا ها هنا بل أولى لأن هناك باشتغاله بالتيمم لم يرتكب نهيا وها هنا ارتكب أعظم نهي لأنه بقدر ما اشتغل صار باقيا على الكفر ومؤخرا للإسلام وتأخير الإسلام من أعظم العصيان ثم لما لم يصح ذلك فلعل لا يصح هذا أولى tayammumni shartlaridan yana biri islomdir. Tayammum qiluvchi musulmon bo'lsa tayammum o'tadi. Kofir tayammum qilsa tayammum bo'lmaydi. omma ulamolar nazdida e, tayammum sahih bo'lib voqe bo'lishligini sharti musulmon bo'lishi kerak o'sha tayammum qiluvchi. Tayammum kofir tayammumi durust emas. Agar islomni iroda qilib tayammum qilsa ham, bir kofir Alloh hidoyat qilib islomga kirmoqchi. Islomga kirishligi uchun tayammum qilib keyin islomga kirsa, shunda ham u tayammum o'tmaydi. Chunki kafir holda teyemmüm qildi-da u, hali islomga kirmay durdu. Abu Yusufdan shuni teskarisi rivoyat qilinar ekan, ya'ni islomda niyat qilib kısa qilsa caiz. joiz. degan gap bor ekan. Imom Abu Hanifa bilan Muhammad bo'lsa, islomda niyat qilib kofir holda qilgan teyemmüm tayammum emas. hatta hatto Masalan, o'sha kofir tayammum qildi kofir holda, keyin islomga kirdi. Islomga kirgandan keyin o'sha tayammumi bilan namoz o'qish joiz emas. Chunki u tayammum kofir vaqtida qilgan. Bu omma ulamolarning gap. Abu Yusuf nazdida bo'lsa joiz shu. Islom niyat qilib tayammum qilgan, shu niyat o'tadi. Demak, bu odam shu tayammum bilan namoz o'qisa bo'ladi dedilar. Dalillari kofir islomda niyat qilish ahlidandir. ya'ni kofir ibodat qilishga haqqi yo'q. Namoz o'qishga haqqi yo'q. Dinsiz ekan uning namozi durust emas. Ammo islomga kiraman degan niyat qilishlikka ahildir. Bunga haqqi bordir. Chunki islom ibodatlarning boshidir. Birinchi islom bo'lsa, keyin boshqa ibodatlar o'tadi. Demak, shunday eng ulug' ibodat uchun tayammum qilsa bo'ladi-da, deyaptilar. Kofir o'shanday ulug' ibodat qilaman, islom degan ibodat qilaman, islomga kiraman deb niyat qilib tayammum qilsa bo'ladi-ku deydilar. Ammo kofir namoz o'qiyman deb tayammum qilsa bo'lmaydi, chunki uni namozga ahl emas u. Namoz o'qishga haqqi yo'q uni dinsiz holatda. demak namoz uchun deb tayammum qilsa kofir, uni gapi bir e, quruq, behuda gap bo'ladi. e'tiborga olinmaydi, u tayammum emas. Ammo kofir islomga kiraman deb tayammum qilsa, bu gap o'tadi va tayammum ham o'tadi der ekanlar. Abu Yusufning gaplari. Ammo ulamo o'tmaydi kofirni tayammumi dedi. Dalil shu ekanki, tayammum haqiqiy tahorat emas. Balki muhtoj bo'lgan vaqtda tahorat deyilyapti buni. Shunaqa ish qilishlikka muhtojsizki, tahoratsiz qilib bo'lmaydigan ish. Namoz o'qimoqchisiz, Qur'on o'qimoqchisiz, Qur'on ushlamoqchisiz. Shunga o'xshagan e, tahoratsiz bo'lmaydigan ishni niyat e, qildingiz-ku, suvingiz yo'q, muhtojsiz, mana bunda tayammum qilishlik tahorat o'rniga o'tadi deyildi. Haqiqiy tahorat emas. Islomga kirish eng ulug' ibodat. Eng eng asosiy narsa, lekin islomga kirishlik uchun tahorat shart emas-da. Avval tahorat olib, keyin islomga kir deb buyurilgan emas. kafir, o'sha kafir holda, o'sha e, bir iflos holida betahorat junub her narsa holida niyati islom bo'lib la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb guvohlik bersa, chin qalbdan aytsa, shu odam islomga kirdi. Tahorat bilan değil deyilmaydi u yaptı? O'zi la ilaha illalloh Muhammedur Rasululloh kalimasi hammamiz eng ko'p aytishimiz kerak bo'lgan eng zarur gap va biz uchun eng muhim narsa. Har bir inson uchun, har bir musulmon uchun. Lekin musulmon uchun ham tahorat olib keyin la ilaha illalloh deyilmaydi-ku. Musulmonga, sizga, menga tahorat olib namoz o'qi, tahorat olib Qur'on o'sha deydi. La ilaha illalloh deganingizda tahorating bo'lsin deyilmaydi, balki tahoratingiz bo'lmasa ham la ilaha illalloh deyishlikka ruxsat. Endi kofir islomga kiraman desachi, unda la ilaha illalloh deyishligi uchun tahorat shart emas. Tayammum qachon tahorat o'rniga o'tardi? Tahorat shart bo'lgan ishlarga ro'para kelinsa, shunda tahorat qilish imkoni bo'lmasa, shunda tayammum o'tardi. Bu islom tahorat qilish shart bo'lgan ishlardan emas, betahorat ham kirib, keyin tahorat olsa bo'ladi deydilar. Ha. Tahorat Demek, e, o'sha tayammum tahorat bo'lishligi uchun hojat yo'q o'sha kofirda. Tayammum tahorat o'rniga o'tishiga hojat yo'q chunki islom betahorat kelsa ham bo'laveradi va keyin tahorat qilishi mumkin. Ammo tahorat unaqa emas Ya'ni tahorat tayammumga o'xshagan emas. Ya'ni tayammum qilish uchun musulmon bo'lish shart ekan, kofirda tayammumi durust emas ekan. Ammo bizning mazhabimizda kofirda tahorati durustdir. dinsiz holatda tahorat qilsa, tahorat hech ham niyat qilmay ham yuvinar ekan, u tahoratli bo'lib toza bo'laveradi. Kofir tarafidan ham tahorat durustdir. Nimaga? Chunki bu haqiqiy tahoratdir, ya'ni tozalikdir. Musulmon yuzini yuvsa qanday toza bo'lsa bu yuz, kofir yuzini yuvsa u yuz ham shunday toza bo'ladi. Musulmon bir kirdi yuvsa bir narsadan, bir kiyimdan toza bo'lib qolganda, kofir o'sha kiyimni yuvsa ham shunday toza bo'lib qolaveradi. Demak, tahorat bu toza qilishlik haqiqiy suv bilan tahorat bo'lyapti. Shuning uchun bunday tahorat kofir tarafidan ham bo'laveradi. Uning uchun niyat shart emas, ya'ni niyatga hojat yo'q bu yerda tahorat bo'lishi uchun. Shuning uchun ham shunga o'xshagan bir misol aytyaptilar. Musulmon odam roza tutaman degan niyat bilan tayammum qilsa, shu tayammumi durust bo'lmaydi. Tayammum bo'lmaydi. Garchi roza o'zi eng ulug' bitta ibodat. Shunga o'xshagan islomga kiraman deb tayammum qilsa ham kofir uni tayammumi tayammum bo'lmaydi. Musulmon odam roza tutaman deb tayammum qilsa bo'lmagani kabi. Chunki roza tutaman deb tayammum qilsa shu tayammumga mashg'ul bo'lgan vaqtida tayammum qilganga bir daqiqa, bir minut vaqt ketsa, biron gunohkor bo'lmaydi bu tayammum qiluvchi. Roza tutaman degan tayammumi bilan. Roza betayammum ham junub holida ham roza tutsa bo'laveradi. Keyin e, namoz o'qishga to'g'ri kelsa, suv topolmasa tayammum qilib namozini o'qiydi. Bo'lmasa usul qilib oladi keyin. E, lekin men junub holda roza tutmay ro'zani tahoratli boshlay deb tahoratga suv yo'q yoki tahorat qilib usul qilgan vaqt yo'q, e, tong yotib qoladi. Bunaqa holatda nima qiladi? Shu odam masalan tayammum qiladi. Tayammum qilib ro'za niyatda tayammum qilsa, u tayammumi o'tmaydi. Bu bilan bu odam tahoratlikka aylanmaydi. E, junub bo'lsa bu tozaga aylanib qolmaydi. Lekin shu bilan birga shu tayammum qilayotgan vaqtida bir gunoh qilgan ham bo'lmaydi. Ammo islomga kiraman deb bir odam niyat qilsa bir kofir. Alloh hidoyat qilib, eng ulug' uni do'zaxdan jannatga olib chiqadigan amal islom. Ana o'shandan islomga kiraman deb niyat qilib darhol islomga kirmasdan avval tayammum qilib keyin islomga kiraman desa katta gunoh qiladi. Chunki o'sha tayammum bilan mashg'ul bo'lgan 1 minutida kofir bo'yicha qolar ekan, islomni 1 minut orqaga surib qo'ygan bo'ladi. islomni orqaga surish eng katta gunohdir. Mana bu tayammum qilgani gunohga ishlayapti. Undan ko'ra tayammum qilmay darhol la ilaha illalloh Muhammad rasululloh desinda, orqasidan tayammum qilsa musulmon holda. Mana bu tayammum o'tadi. Demak, kofirning tayammumi durust emas ekan. Ramazon rozasini roza tutishlik uchun tayammum durust emas ekan, u kofirning tayammumi albatta durust emas. Chunki roza uchun tayammum qilganda hech qanaqa gunoh yo'q. Ammo islomga kirish uchun tayammum qilganda gunoh bor. Chunki tayammum qilgan vaqtida shuncha vaqt islomga kirish kechiktirilyapti. Muslimun tayammum thumma irtadda anil islam wal iyad billah. Lam yabtul tayammum hatta law raja'a ila al-islam lahu an yusalli bidhalika at-tayammum وعند زفر بطل تيمم حتى لا يجوز له أن يصلي بذلك التيمم بعد الإسلام فالإسلام عندنا شرط وقوع التيمم صحيحا لا شرط بقائه على الصحة yana bir masala. Musulmon odam tayammum qildi. Bu kitob bu Badoiy sanoat kitobi, bu sharh keng mufassal bir sharh. Mana o'qib buni qanchalar mufassal ekanligini ko'ryapmiz. masalalardan o'sha hayotda bir marta uchraydigan yo umuman uchramasa ham qandaydir uchrashni milliondan bir ehtimoli bor masalalarga ham javob qilib boradilar. Ana shunday masalalardan biri. Musulmon odam tayammum qilib, keyin islomdan murtad bo'lsa, Alloh saqlasin bu ishdan. qaytadir qandaydir shu ish bo'lib qolsa, musulmon tayammum qiluvdi, keyin dindan chiqdi. dindan chiqishi bilan qilgan tayammumi buzilmas ekan. Hatto keyin tavba qilib islomga kirsa, kofir bo'lganidan avvalgi tayammumi turaver ekan. Shu bilan e, tahoratli hisobda namoz o'qilar ekan. Alloh saqlasin unday bo'lishdan. Lekin gap tayammum haqida borar ekan, tayammumni bu masalasini ham bilish kerak ekanda. E, dindan chiqsa tayammum buziladimi, yo'qmi desa tayammum buzilmaydi. yana qaytib dinga kirsa o'sha tayammum avvalgi tayammum ishlaveradi degan gap. Bu bir masala. Bunday bo'lishdan Alloh har birimizni saqlasin. Bu imomlarning gapi. Zufar bo'lsa, yo'q, dindan chiqishi bilan tayammumi buziladi. Demak, e, keyin islomga kirsa, avval qilgan tayammumi bilan namoz o'qishi mumkin emas. deyaptilar. Demak, bizning nazdimizda, ya'ni imomlarimizni nazarida Э, islom tayammum qilayotgan vaqtida tayammum voqe bo'layotgan vaqtida э, sahih tayammum bo'lishligi uchun islom shart. Musulmon holda tayammum qilish kerak. Zufarning nazdida tayammum qilgan odam musulmon holda tayammum qilib, yana musulmon holda qolish kerak. Agar islomdan chiqsa tayammum buziladi. Bu Zufarning gaplari. delilleri ve indi süper huve şartu bakai huve şartu bakaihi ala siha aydan فزفر يجمع بين حاجة الابتداء والبقاء بعلة جامعة بينهما وهي ما ذكرنا أنه جعل طهورا مع أنه ليس بطهارة حقيقة لمكان الحاجة إلى ما لا صحة له بدون الطهارة من الصلاة وغيرها وذا لا يتصور من الكافر فلا يبقى طهارة في حقه ولهذا لم تنعقد طهارة مع الكفر فلا تبقى طهارة معه ولنا أن التيمم وقع طهارة صحيحة فلا يبطل بالردة لأن أثر الردة في إبطال العبادات والتيمم ليس بعبادة عندنا لكنه طهور والردة لا تبطل صفة الطهورية طهورية كما لا تبطل صفة الوضوء واحتمال الحاجة باق لأنه مجبور على الإسلام والثابت بيقين يبقى لوهم الفائدة في أصول الشرع إلا أنه لم ينعقد طهارة مع الكفر لأن جعله طهارة للحاجة والحاجة زائلة للحال بيقين وغير الثابت بيقين لا يثبت لوهم الفائدة مع ما أن رجاء الإسلام منه على موجب ديانته واعتقاده منقطع والجبر على الإسلام منعدم وهو الفرق بين الابتداء والبقاء ibora shunday mislarda ham bir يا ekanmi Hmm. Xo'p. Hmm. Demak, e, yuqoridagi masalada Zufar ixtilof qilyaptilar imomlarimiz bilan. Zufar ham mazhabimiz imomlaridan, Imom Abu Hanifani shogirdlaridan, bu yerda shogird ustozlar bilan bir masalaga ikki xil javob aytishyapti. Ustozlar musulmon tayammum qilib, keyin dindan chiqsa, tayammumi qoladi. Voqi qoladi. Islomga kirsa, o'sha eski tayammumi turaveradi. dedilar. E, zufar bo'lsa islomdan chiqishi bilan tayammum buzilib ketadi dedilar. E, ya'ni Zufarda nazdida demak o'sha musulmon holda tayammum qilish kerak va musulmon holda turar ekan tayammumi tayammum, kofir bo'lib qolsa tayammum buziladi derkanlar. Zufar bu yerda e, boshlashlikda islom sharti degan gap bilan tayammum qilib keyin ham musulmonligi shart keyin islomdan chiqsa ham tayammum buziladi. Demak, keyin musulmonlikda ham boqiy qolish kerak degan gapni bitta sabab bilan ikkovini o'rtasini jamlab turadigan bir illat, bir sabab bilan aytyaptilar-da. U sabab shuki, tayammum o'zi haqiqiy tahorat emas. Balki nochar holda tayammumni ham tahorat deb hisoblandi. Buni ko'p aytdik endi. bir muhtoj bo'lgan vaqtda bir ishgaki betahorat bo'lmasdi. Masalan, namozga muhtojmisiz? Shunda imkoningiz bo'lmasa tahoratga tayammum qilishlik, tahorat o'rniga o'tib turibdi, ammo o'zi haqiqiy tahorat emas. Ammo kofir tarafidan bu tasavvur qilinmaydi. Ya'ni kofir musulmon holda tayammum qildi, keyin kufrga o'tdi. Alloh saqlasin. O'sha kofir e, namozga muhtoj emas, uni namozi ham namoz bo'lmaydi-ku, namoz o'qimaydi-ku. Demak, u kofir bo'lgan vaqtida buni haqqida haligi tayammum tahoratlik vazifasini bajara olmaydi. U tayammum endi buzilib ketdi deydilar. Zufar aytibdilar. Shuning uchun ham masalan kofirda o'zi tayammum qilishi mumkin emas edi-ku. Kofir o'zi tayammum qilsa u tahoratga o'tmas edi-ku. demak kofir bilan birga tahorat qolmaydi. U kofir bo'ldimi, demak avvalgi tayammum bilan bo'lgan tahorat ketadi. Bu Zufarning gaplari. yo'q musulmon holda tayammum qilgandan keyin kofir holga tushsa Alloh saqlasin o'shanda tayammumi qoladi keyin islomga qaytsa haq dinga haligi avvalgi tayammumi o'taveradi dedik dalilimiz ulamolarimiz dalil aytyaptilarki tayammum sahih tahorat bo'lib voqe bo'ldi tayammum qilar ekan shu tayammum qilish lozim odam u odam uchun xuddi boshqa odamlar tahorat qilgani bilan barobar boshqa odam tahorat qilsa qanday tahoratli bo'lsa, bu odam tayammum qilsa shunday tahoratli, masalan bir kasal odam deylik. Demak, tayammum sahih tahoratga aylandi, tahorat bo'lib voqea bo'ldi. Sahih tahorat murtad bo'lsa botil bo'lmaydi. Toza odam dindan chiqsa ham ashi tozaligicha qoladi badani. Chunki murtadlikni asari izi ibodatlarni botil qiladi. Murtad bo'lsa ibodat yo'q. Bu shu vaqtgacha qilgan ibodat hammasi yo'q bo'ldi. xotini taloq bo'ldi, xotin kishi bo'lsa eriga taloq bo'ldi. Hamma narsa yo'qqa aylandi. Murtad bo'lgandan keyin undan avvalgi hayot hammasi yo'q. O'sha hayotdagi ibodatlarini botil qiladi. Kufr, murtad bo'lishlik. Ammo tayammum ibodat emaski, tayammumni ham botil qilsa. Tayammumni o'zi ibodat emas. balki tayammum tozalikdir. Tahoratdir. Ya'ni tahorat o'rniga o'tib turadigan tahoratdir. murtad bo'lishligi uni tozalik sifatini botil qilmaydi. Masalan, tahoratlik holda bir musulmon murtad bo'lib kufrga o'tsa, Alloh saqlasin. Uni tahorat sinmaydi. Tahoratli bo'yicha qolaveradi. Keyin islomga qaytsa, asha avvalgi tahorat bilan namoz o'qiydi. Tayammum ham shunaqa deyaptilar. Musulmon murtad bo'lsa, yana islomga qaytib yana shu tayammumga muhtoj bo'lishlik ehtimoli turibdi. Chunki musulmon murtad bo'lsa Alloh saqlasin. Islomga majbur qilinadi. Masalan bir kofirni bir o'risni, bir inglizni, bir o'zini dinida yurgan qaysi bir e, kofirni islomga kir deb majbur qilinmaydi. islomga kirmasang o'ldiraman deyilmaydi. Ammo musulmon dindan qaytsa unga islomga kir deyiladi va islomga qaytmasa o'ldiriladi. Hüküm shu. Keyin bu inson emas u agar murtadligicha qolsa. U haligi oddiy kofirdan emas u. Oddiy kofir bilansiz siz masalan ko'rishishingiz mumkin. Uni so'ygan qo'yini go'shini yeyishingiz mumkin. Xristian ya yahudi kofir bo'lsa misali. Boshqa muomalalar hammasi mumkin. Murtad bilan hech qaysi muomala mumkin emas. Mumkin emas. Demak, unga o'ldirishdan avvalgi savol qo'yiladi. Islomga qaytgin deb. Qaytmasa o'ldiriladi. Endi bu hukm shariat hukmi. Lekin bu hukm hamma ijro qiladigan hukm emas. Aslo unday emas. Masalan, bir odam ko'zingiz oldida murtad bo'lsa, dindan chiqsa, dindan chiqqanini e'lon qilib boshqa dinga o'tganini e'lon qilsa, aniq murtad bo'ldi bu. Ammo siz bir musulmon inson yo bir inson yo bir jamoat 1000 odam bo'lsin, qanchalik bo'lmasin, endi buni o'ldirib yuborishga haqqi yo'q. O'ldiriladi degani islom mamlakati tarafidan islom qozisi o'limga hukm qilinadi, qiladi va shu hukm degan narsa qo'lda turgan holda unga o'lim jazosi beriladi. Chunki agar ha demak bu murtad buni o'ldirish kerak deyilsa, endi men o'ldirishim farz, men o'ldirmasam gunohkor bo'laman deb bir inson bir murtad bo'lgan bir murtad kofirni o'ldirsa va shu qoida bo'ladigan bo'lsa, bu dinda bir fitna bo'ladi. Chunki masalan, oilali inson zina qilsa uni o'ldirish kerak. Bu ham Qur'onning hukmi. O'ldirish kerak. Unda yana bu to'g'rida ham o'ldirish kerak deb hamma o'ldiradi. Yana o'ldirish kerak bo'lgan juda ko'p narsalar bor. Bosh-boshdoqlik bo'ladi. Dinda, islomda fitna bo'ladi. Musulmonlarning ziyoniga bo'ladi. Shuning uchun har qanaqa g'ayrati jo'shib urib tursa ham, har qanaqa chidolmay qolgan taqdirda ham hukm bo'lmasa, o'limga hukm qilingan qog'oz, hujjat, dalil bo'lmasa, shu hukm qilishga haqli bo'lgan qozi tomonidan hukm qilinmagan bo'lsa, bir inson o'z ixtiyori bilan bir zinokorni yo bir murtatni o'ldirishga haqqi yo'q. Mana bu juda muhimdir. Lekin islom mamlakatida bir musulmon kofir bo'lib dindan chiqsa, murtat bo'lsa, murtat degani dindan qaytgan degani. Dindan qaytsa unga uni majbur qilinadi islomga kirib. Demak, hali tayammum bilan musulmon holda tayammum qilib keyin murtad bo'lgan bo'lsa, uni islomga kir deb majbur qilinadi. va u islomga kirishi, qaytishi ehtimoli bormi? Demak, haligi tayammumiga muhtojligi ham ehtimoli turibdi ekanda hali. Demak, aniq sobit bo'lgan narsa, ya'ni hozir bu islomga qaytib qoladi degan umid bor va unga e, majbur ham qilinadi islomga qayt deb uni. O'ldirib yubormaylik seni. O'lim hukmi bo'lib qolmasin sen haqingda. Dinga qaytgin, dunyoyingni ham, oxiratingni ham kuydirib yubormagin deb majbur qilinadi. bunu buni islomga qaytishligini aniq degan xulosani aytib turish mumkin shu yerda. Demak, uni tayammumi ham turib turadi shu yerda. Aniq narsa, aniq sabit bo'lgan narsa shariat qoidalarida ni gumoni bo'lsa, bir foyda bor shuni hozir qaytib qolsa, yana islomga qaytib qoladi degan umid bo'lsa, shunda o'sha avvalgi islom vaqtida, musulmon vaqtida qilgan tayammumi hali buzilmay turadi. Yana islomga qaytar ekan, o'sha tayammumi bilan namozini o'qiradi. Ammo nima ziyon qiladi bu? Endi juda katta ziyon qiladi. Shu vaqtgacha yashagan umrini o'zi kuydirib yorgan bo'ladi qo'li bilan. Ya'ni aytib o'tganimizdek, hamma savobi yo'q bo'ladi. Va e, oilali bo'lsa, oilasidan ajraladi. Demak, u islomga qaytsa, hali tayammum bilan namoz o'qishlik hech narsa emas bu hali. Endi u xotinini boshqa nikohiga olish kerak. yo xotin kishi bo'lsa nikoh bilan yana nikohlanish kerak o'sha eriga. Va yana noldan boshlab yana qancha yashaydi, nimaga ulguradi. Juda katta yutkazish bo'ladi. Alloh saqlasin har bir inson, har bir musulmon Lekin kofir holda tayammum qilsa bo'lmaydi dedik. Aytdik buni. Kofir holda tayammum qilsa bo'lmaydi, ya'ni tayammum uchun bitta shart musulmon bo'lish shart dedik. Kofir holda tayammum tahorat bo'lib voqea bo'lmaydi. Chunki tayammumni tahorat deb nima uchun aytilyapti? Muhtoj inson namoz o'qish uchun. Shuning uchun tahorat o'rniga o'tadi. Musulmon muhtojda, kofir namoz o'qsa namozi namoz emas-ku. Kofirda o'sha muhtojlik yo'q hozirgi holatda. Aniq yo'q. Hozir kufr holatda ekan, hali hech islomda bo'lmagan ekan, Endi bu tayammum qilib namoz o'qirmidi? U namoz namoz namoz emas islomda bo'lmaganda. keyin. Demak, uni tayammumi ham tayammum emas. Demak, buni musulmon bo'lib namoz o'qib qolishligi aniq emas narsadir. Aniq emas narsa keyin islomga kirib qolar degan o'y bilan sobit bo'lmaydi. Ya'ni keyin islomga kirib qolsa shu tayammum kerak bo'lib qoladi. Tayammum qabul bo'lsin deyilmaydi. Kofirning tayammumi durus emas. Shu bilan barobar u kofir tarafidan islomga kirishlikni umid qilish u kofir ekan, o'zi qaysi dinida bo'lsin, xristianmi, yahudiymi, majusiymi? O'zini dini e'tiqodini taqozosiga ko'ra uni islomga kirishligi yo'q narsa. Ya'ni u o'sha o'zini to'g'ri deyapti, o'zini haq deyapti, musulmonlarni nohaq deb turibdi. Demak, uni islomga kirish umid qilinmaydi. Va bu kofirni islomga kirish deb majbur qilish ham yo'q narsa. Majbur qilinmaydi kofirni islomga kirishiga. Buni aytib o'tdik. Demak, boshlanish bilan keyin davom etishlikning o'rtasidagi farq shu. Ya'ni boshlanishda kofir tarafidan tayammum durust emas, ammo musulmon holda tayammum qilib keyin kofir bo'ladigan bo'lsa, uni tayammumi buzilmaydi. Bu keyingi davomi bu endi. Ikkovining farqi bo'ldi. E, musulmon holdagi tayammum tayammumdir. Kofir holdagi tayammum tayammum emasdir. ومنها أن يكون التراب طاهرا فلا يجوز التيمم بالتراب النجس لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا ولا يطيب مع النجاسة ولو تيمم بأرض قد أصابتها نجاسة فجفت وذهب أثرها لم يجوز في ظاهر الرواية وروى ابن الكاس النخعي عن أصحابنا أنه يجوز وجه هذه الرواية أن النجاسة قد استحالت أرضا بذهاب أثرها ولهذا جازت الصلاة عليها فيجوز التيمم بها أيضا ولنا أن أن لإحراق الشمس ونسف الرياح ونسف الأرض أثرها في تقليل النجاسة دون استئصالها والنجاسة وإن قلت تنافي وصف الطهارة فلم يكن إتيانا بالمأمور به فلم يجز فأما النجاسة القليلة فلا تمنع جواز الصلاة عند أصحابنا فلا ولا يمتنع أن يعتبر القليل من النجاسة في بعض الأشياء دون البعض ألا ترى أن النجاسة القليلة لو وقعت في الإناء تمنع جواز الوضوء به ولو أصابت الثوب لا تمنع جواز الصلاة ولو تيمم الجنب أو محدث من مكان تيمم غيره من ذلك المكان أجزاءه لأن التراب المستعمل ما التزق بيد المتيمم الأول لا ما بقي على الأرض فنزل ذلك منزلة ماء ماء فضل في الإناء بعد وضوء الأول أو اغتساله به وذلك طهور وذلك طهور في حق الثاني كذا هذا tayammumni shartlaridan yana biri tayammum qiladigan tuprog'ingiz toza bo'lishi kerak. Siz nimaga tekkizyapsiz qo'lingizni? O'sha yer toza bo'lishi kerak. Demak, najas bo'lgan tuproq bilan tayammum qilsa, tayammum bo'lmaydi. Alloh taolo fatayammamu sa'idan tayyiban. Toza tuproqni qas qilib tayammum qilinglar deb buyurdi. Toza yerni. bu najosat bo'lsa toza hisoblanmaydi, demak tayammum ham bo'lmaydi. Agar bir odam tayammum qilsa bir yerga tayammum qilsa-da o'sha yerga najosat tekkan. Keyin qurib qolgan. Izi ham ketgan. Shu yerda lekin najosat bor edi. bilasiz shu yerda najosat tushgan bir masalan bir siydik bor edi qurib qoldi yo bir najosat bor edi u keyin qurib ketdi yer qoldi. Shunga tayammum qilsa, tayammum durus emasdir. O'sha najosat ketgan joyda namoz o'qsa, namoz durus. Ammo shu yerda tayammum qilsa, tayammum durus emas. Ibn Kas tayammum ham durus der ekanlar. Qarasiz, hozir najosat yo'q, avval tekkanligi hisobi bilan qurib ketgandan keyin endi u yer tozaga aylanib qoladi avval najosat tekkan deb tayammum qilmay yurmaymiz tayammum qilaveramiz der ekan bu bir olimni gapi lekin shu olim bizning mazhabimiz egalaridan rivoyat qilib tushyapti, bo'ladi degan gapdi. bu gapni sababi najosat izi ketdi-yu demak bu yerdan ko'chib ketibdi bu najosat yo'q ekan deb hisoblaymiz shuning uchun ham unda namoz o'qish joizdir Demek undan tayammum kılışam caiz joiz gerek. kerak lekin ulamolarimiz bo'lmaydi tayammum qilsa namoz okusa bo'ladi o'sha yerda ha o'sha qurib qolgandan keyin o'sha yerda namoz okusa bo'ladi lekin o'sha yerda deganda o'sha yer haqida aytyapti ustiga jay namoz solib degan gap yo'q bu yerde. yer haqida yaptı. Demek qurib qolsa shu yerga jay namoz solsangiz bo'ladi degan masala aytmayapmiz qurib qolgan yerde o'ziga sajda qilib o'sha yerda turib hech narsa o'rtada to'siq yo'q jay namoz yo'q buladı bo'ladi yaptı. O'sha yer toza ya'ni. Ammo o'sha yerda tayammum qilib bo'lmaydi. Shu yerga qo'limizni urib tayammum qilsa, tayammum durust emas. Dalilimiz quyosh kuydirsa, ya'ni quritvarsa. Yo shamollar, e, tuproqlar uchib yurib haligi joyni quritvarsa, shamol uchirib ketgan bo'lsa, umuman najosatni va namligini ham. Ana shunda najosat kamayishligi turgan gap. Ammo najosat butunlay ketdi deyilmaydi. Izi qoladi shu yerda baribir. Najosatni kamayishligi kamayadi chunki ketdi, u hidi ham yo'q yerda, o'zi ham yo'q, qurib qoldi, ammo butunlay ketgani yo'q. Endi ozgina bo'lsa ham najosat bo'lsa, u yer sizni tahoratli qilib qo'ya olmaydi, u yerga qo'lingizni qo'ysangiz, tayammum qilsangiz tayammum bo'lmaydi. Demak, buyurilgan ish qilinmayapti bu yerda. Buyurilgan ish nima edi? Toza yerda tayammum qilinglar dedi. Bu rosa to'la ma'noda toza emas. Unda najosat bor edi, biz ko'rdik buni. Ketgan bo'lsa ham shu o'rinda najosat bo'lgan, demak toza emas. Demak, tayammum durust emas. Endi ozgina najosat degan masala kelyapti. Ozgina najosat bizi nazdimizda namozni joizligini man qilmaydi. Ya'ni o'sha najosat ketdi-yu, lekin lekin asli ozgina bo'lsa ham bor-ku degan so'z o'sha yerda namoz o'qisa bo'ladimi desa, namozni o'qishni man qilmaydi, bo'laveradi. Ammo tayammum qilsa bo'lmaydi. Ba'zi narsalarda ozgina najosat e'tibor qilinadi najosat deb. Ba'zi narsalarda e'tibor qilinmaydi. Shariatimizda shunday ikki xil qarash bor. Ozgina najosatni ba'zan ta'siri bo'ladi. Ozgina najosatni ba'zan ta'siri bo'lmaydi. Mana misoli ko'ring deydi. Agar tahorat oladigan idishingizga bir tomchi siydigi yo qon tushib qolsa, suvga o'sha bilan tahorat olish bo'lmaydi. Holbuki juda ozgina edi u. Ozgina najosat, demak, tahorat olish mumkin emas. holatga tushirib qo'ydi o'sha suvni. Ammo o'sha bir tomchi qon kiyimizga tegib qolsa, shu kiyim bilan namoz o'qishligingiz joiz. Ya'ni ozgina narsa bo'lsa, shu kiyimdan boshqa kiyimingiz bo'lmasa, shu kiyim bilan namoz o'qiverasiz. Mana bir ozgina najosat e, suvni harom qilib, u bilan tahorat olmaydigan qilib qo'ydi, ammo ozgina najosat badaningizga, kiyimingizga tegar ekan, u sizni namozdan to'solmadi. namoz joiz. Mana ozgina najosat ikki xil javob bo'lyapti. Bitta ozgina najosatga. Demak, e, ozgina najosatda izi bor degan joyda tayammum bo'lmas ekan. Tayammum uchun haqiqiy toza joy bo'lish kerak ekan. Toza joy degan so'zni juda ham mufassal aytadilar bu kishi. Nima u toza joy? Tuproqmi, u toshmi, u nimaligini hali o'rganamiz. Endi bir junub odam tayammum qilsa, yo betahoratdan tayammum qildi bir joyda. Bu ham bir e'tiborli narsa. Masalan, bir shapaloq toza yer bor. O'sha yerdan siz tayammum qildingiz. Taharatingiz yo'q edi yo junub edingiz. Endi o'sha joydan ikkinchi odam ham tayammum qilsa bo'ladimi? Savol. Bo'laveradi. Axir u joy ishlatiluvdi u yer. Ishlatilgan suvga o'xshab qolmaydimi, deyaptilar-da. Yo'q, ishlatilgan suvga o'xshab qolmaydi u yer. Chunki ishlatilgan tuproq haligi qolgan yer emas, balki qo'lida yopishib ketgan joy ishlatilgan. U ketdi, tozasi turibdi, ya'ni qolgan yeri toza. Demak, bu masalan bir idishda suv bo'lsa, yarmi bilan siz tahorat qilsangiz, qolgan yarmi bilan men tahorat qilsam bo'laveradi-ku. O'shanga o'xshagan. yoki bir odam usul qilsa, bir chelak suvni yarmi ishlatilsa, qolgan yarmi toza holatda turibdi, uni bilan navbatdagi odam usul qilishi mumkin. Keyingi odam uchun ham u toza qiluvchi suv bo'yicha turaveradi. Shunga o'xshagan haligi yer ham tayammum qildingizmi? Sizdan keyingi odam uchun ham tayammum qiladigan toza yer bo'lib turaveradi. Bu yer endi najosatga aylandi, bu yer shubhali bo'lib qoldi. Endi bunga qo'limiz tekizib tayammum qilsak durust emas deya olmaymiz. Bu haligi najosat tekkan joyda e, tayammum qilsa bo'lmaydi degan masalaga kirmaydi bu. Balki tayammum qilgan odam qo'li tekkan yerida o'sha qo'li bilan ishlatilgan tuproq chiqib ketdi, ya'ni izi, changi. Qolgan yer, qolgan tuproq, qolgan devor yoki toza bo'yicha qoldi va unda tayammum qilish durustdir. Ana endi o'sha tayammum nimada nima bilan tayammum qilinadi? Ya'ni qo'lda nimaga uriladi? Bu haqdagi faslni inshaalloh kelgusi darsda o'qiymiz.